Candelo en vintro La malgranda figuro sidante con curva d'orso en la braxeggio antau mi, ne montris per iu ein signo, che si rimacis min. Si ne malfermis la oculoin, sed si ridetis, cae flustris mal laute al si mem. Antau quelcae semainoi si prescau ec bruligis la cuireon. Ciam si fogesis fermi la gas flamon, sub caserolo. Cae quelcaen tagoin poste, nae baro trovisin vagadante lau la bordo de la rivereto, proxime al sia domo. Intertempe li successis mobilisi gruppeton de amicoi, ciui prisogis Ni alterne helpis sin el litigi matene, purigis la apartamenton, preparis mangioin, cae enlitigis sin vespere. Tamen mi comensis fari al mi zorgoin, cha si po grade farigis pli cae pli letagia, cae ne reagema. Pro tio mi intensis provi tion, cion mi jus lernis en seminario, en ciu neo fael, vigla blancara usona virino, clarigis al ni, che multae maliunuloi, ciui shainas confusitae, cae pedis la orientigion. Facte clopodas panice concentrigi sur grava tasco. Nome ili penadas pritracti ne solvitain emotiaen problemoin de la pacintezo, cae ancao rememori celcaen successoin cae plesuroin si demontris al ni, ciel oni povas usi conatain objectoin, cantoin, sonoin, cae odoroin, po elvoci tiaen memorajoin. Rigadu cion mi al al vi, mi laute diris, cae el prenis diversain objectoin, el mia man La capo de signorino Catio mal levigis ancora pli mal supren, cae siae oculoi restis obstine mal fermatae, cae pro tio mi tute ne povis ocul contactisin. Mi ec bruligis candelon cae metis gin proxime al telero de miel cucetoi so la tablo antau sci. Fin fine mi forprenis covriloin de la etae potoi de spitzoi, ciuin mi cun portis de mia propra cuireo. reo. Ciam mi finigis, mi vidis che Catio rigadis min fixe mi attendis ian coragigan rimacon de si, sed siae vortoi surprisis min. La nigra viro alvenis, cae comprenis min, si mumoris, cae ec tremis. La nigra viro? Mi esiti hec ecis, attenti regadante la palan visagion. Yes, ya. Yeah. Si diris sen patience. Cae movigis mal tranquille en sia seggio, Plectante con nevosae fingroi, la lam tu con sola genuoi. Si rigadis en la directon de la fenestro. Estis mal lumicio, ciel nun. Mi restis sola, mese de la villaccio la pienisto ne volis dungi min, cia mi estis tro malgranda. Vi comprenas, ciu ne? Unue ili electis la knaboin, cae tiam la grandain knabinoin. Fin fine, nur mi restis sola, si ripetis, gape mal fermigante la oculoin, pro terroro cun plurai pausoi cae hesitoi, si daurigis la raconton. Mi iom post iom ec comprenis cio pasigis al si antau multe da iaroi. Mi povis imagi timo plenan infaninon, starante sola en fremda loco dum rapide crepus cigis, cae menace nigra figuro al proximigis al sci. Pograde la vocio de Catio mal fortigis, cae mi ec conis che si jam suffice parolis en tiu tago. Mi tiris la curtenoin, por excludi la grisan crepuscon. Cae ni tranquille comensis mangi la crist nas cucetoin, cae flaradis la spitzoin, ciuin mi comprenis, cinnamon, singibron, cae vanilon. Signorino Catio nun aspectis pli pacema dum si rigardadis la constantan flamon de la candelo. Dum la sequantae semainoi mi plurfoe ludis tion senon, changiante la ingrediensoin, iomete, o ec sii, cio plei bone revocis la memoroin de Catio pli ofte shainis esti conatae cantoi, ciui transportis sin en la pacintetson. Pograde si aldonas pli cae pli de detaloi alla racconto. Cis mi successis reconstrui prescau la tutan historion. Iom post iom mi constatis che la nigra viro tutte ne estis timiga ocro. Vesaine li estis amabla maliuna pastoro, en tradizie nigra sultano, cion la villigianoi petis logigi cation dum celcae tagoi. Cis oni successu trovi convenan lodgelocon por si. Catio rememoris che si estis transportata al tiu ceca villaggio, cun aro de pli agiae infanoi, el orfaneo en Vieno. Tiu tempe si havis dec qua iaroin sed pro subnat nutrado si aspectis ciel deciara infano. Cae supposeble pro tio neniu el la bienistoi ciui sercis laboristoin por tascoi en la campo e en la domo consentis prenisin. La pastoro devis vole ne vole treni la criantan timigatan infaninon al sia malgranda parochestra domo, cie li transdonis shin al sia fratino Maria, ciu mastrumadis tie. Cia nec la pastoro nec sia fratino parolis pli ol celcaen vortoin de la Germana. Comense ili tute ne povis clarigi la situazion al Catio, nec tranquilligi sin. Sed mi ciam boni laboris, fieris certigis min Catio, Cai Maria estis bonega, coristino, si instruis min, kiel fari cnedlicoin, cae miel cucoin. Estis la unua foio en mia vivo, che mi ne malsatis. Mi ancora ne comprenas la tutan historion, sed el la documentoi de Catio mi jam sciis che si nascigis en Vieno pos la fino de la unua mont milito, ciam regis terrora malsatego en la urbo. Molte da infanoi ne povis bone cresci, cia ne trovigis suffice da nutrajoe en la urbo, cae tute mancis lacto. Versaini pro tio, Catio aspectis multe pli iuna, au si estis, ciam si alvenis al Probable pos la internae conflictoi en Austrio, en la mil nausent tridec qua, ciam fascista dictatora registaro fermis socialistain institutioin, inter ciui estis multe da orfaneoi. Iam si evidenti revenis en Austrion, cae laboris dum multa iaroi, ciel curistino, en Gasteo cie si havis la chanson montri la spertoin, ciuin si aciris en la ceca pastra domo. Hazade, cun miai potoi, de spizoi, mi trafis la giustain ingredienzoin, po el voci ce signorino Catio, ne nur timigigain rememorajoin, pri fremdae circo asoi, cae menapsae homoi, sed ancao pli confortae sentoi, de emetsae odoroi cae vamae curreoi.